بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Diles, oh Muhammad, a los idólatras: Oh ustedes que niegan la verdad. لا اعبد ما تعبدون Yo no adoro lo que ustedes adoran, ولا انتم عابدون ما اعبد ni ustedes adoran lo que yo adoro, ولا انا عابد ما عبدتم ni adoraré nunca lo que adoran, ولا انتم عابدون ما اعبد ni ustedes adorarán lo que yo adoro. لكم دينكم ولي دين Ustedes tienen su religión y yo la mía